Thank you. Բարև ձեզ, պարոն Արստամյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք կխոսենք աֆրիկական ժանտախտ հիվանդության մասին, խոզերի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդության մասին, բարբերաբար ենք հանդրադարձել այդ թեմային, իսկ վերջերս գյուղնախարարությունը մի տեսակ հազանգում է ֆերմերներին, որպեսզի ավելի զգուշանան, ավելի զգոն լինեն։ Խնդրեմ, սկսենք այդ մասին։ Շնորհակալություն։ Ես հենց սկզբից նշեմ, որ խոզերի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդությունը առաջին անգամ մեզ մոտ մեր հանրապետությունում գրանցվել է 2007 թվականի աշնանը, իսկ հիվանդությունը բավականին հին հիվանդություն է, աֆրիկական ժանտախտ հիվանդությունը աշխարհում առաջի անգամ գրանցել են 1903 թվականին Աֆրիկայում, իսկ դրանից հետո հիվանդությունը իր տարածումն է գտել եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում։ Նշենք, որ այս հիվանդությունը կարելի ասել ինքը ճարիք է խոզաբուծության համար, որովհետեւ հիվանդությունը չունի ոչ կանխարգելման, ոչ բուժման միջոցներ։ Աֆրիկական աշնանտարտ հիվանդությամբ հիվանդանում են միայն խոզերը։ Հիվանդության հիմնական տարածողները դա հիվանդ խոզերն են, հիվանդ խոզերի մսամթերքն է, ինչպես նաև հատուկ տզեր, միջատներ, որոնք նույնպես համարում են հիմնական տարածողներ, իսկ հիվանդության հիմնական ռեզերվուարը հանդիսանում է վայրի խոզերը։ Նշեցինք, որ հիվանդությունը ունի կանխարգելման եւ բուժմամիջոցներ, դրա համար հիվանդությունից պաշտպանվելու համար պետք է իրականացնել խոզերի փակ պահվածք։ Եվ նշեմ նաև, որ Արցախի հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 21-ի համար 301 որոշմամբ, որտեղ անասնապահության ներկայացվող պարտադիր պահանջներ այդ որոշմամբ նաև նշում է, որ խոզերի բուծումը պետք է իրականացնել փակ պահվածքով, բացարելով շփումը արտաքին աշխարհի հետ եւ խուսափելու համար այդ հիվանդություններից, ասենք խոզերի եւ աֆրիկական ժանտակ եւ այլ վարակիչ հիվանդություններից, դա նշվում է, որ խոզաբուծական ֆերմա թույլատրում է մտնել միայն խոզապահը եւ իհարկե անասնաբուժին։ Դա իշա մեր խոզաբուժներին է։ Նշեմ նաեւ, որ այս վերջին ժամանակներս ահագին աճ է գրանցվել խոզերի գլխականակի մոտ, եթե ասենք 2018 թվականի հունվարի 1-ին Արցախի Հանրապետությունում հաշվառում էր մոտ 20500 ոս, ապա 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ արդեն նա անցել էր 28-ի շեմը։ Այսինքն խոզերի գլխականակի աճի հետ նաև ավելանում է վտանգը հիվանդության տարածման, ինչպես նաև մեր եղանակային պայմանները, ինչպես տեսնում ենք, որ շատ բարենպաստ են, այսինքն եթե ձույն չկա, ապա շարժը բնության մեջ վայ հայերի կենթանիների ավելի ակտիվ է եւ այդ ակտիվ շարժման հետ միասին ակտիվանում է նաեւ հիվանդության տարածումը։ Այդ իսկ պատճառով վերջին ժամանակներից դուք ճիշտ եք նկատել, յուղնախարարության կողմից սկսել են ավելի շատ լայնածավալ աշխատանքներ իրականացնել այդ հիվանդությունների կանխարգելման համար, ասինքն ստեղծված է համապատասխան հանձնաժողով, հենց հանձնաժողովի նախագահան համարում եմ ես, որ մենք ստույգ այցեր են կազմակերպելու բոլոր համայնքները, որտեղ ստուգելու ենք խոզերի պահվածքի։ Ինչպես է կոչվում հանձնաժողովը։ Ովքեր են ընդգրկված հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովում ընդգրկված են հիմնականում անասնաբուժության, անասնաբուժության վարչության մասնագետները, հանձնաժողովում ընդգրկված են լինելու անասնաբուժական տեսչության մասնագետները եւ իհարկե ուրիշ այլ մասնագետներ են մասնակցելու։ Կարող է հանձնաժողովում չլինեմ, բայց այդ այցերին որպես ավելի լայնածավալ լինի այդ ստուգումները ուրիշ է։ Իսկ սկսել եք այցերը։ Այցերը կսկսենք մոտ ժամանակներից, մենք հայտարարություն ենք տվել նաև կապված խոզերի պահվածքի հետ, որտեղ նաև նշում է, որ լինելու են այդ այցերը, այսինքն նաև սկզբից զգուշացնում ենք բոլոր խոզապահներին գրավոր ծանուցում է տվել այդ պայմանների, այդ կարգի հետ լինելու են եւ այդ ստուգ զինվորները ու խախտողները իհարկե ենթարկվելու են վարչական դուժերի։ Այսինքն այս ամենը կատարում է իշախ խոզաբույժներին, մենք նպատակ չունենք ինչ որ մեկին դուժելու եւ այլ եւ այլ, այս ամենը անում է դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք այս գլխականակը փրկել հիվանդությունից։ Իհարկե, խուսափել հիվանդություններից, որը նույնիսկ եմ ասում, ավելի շատ իշակ խոզաբույժներին է։ Պարոն Արստամյան, իհարկե ողջունելի է, որ ստեղծվել է գյուղնախարարությունում նման հանձնաժողով եւ դուք կսկսեք ստուգումները։ Կա այսպիսի մի մտահոգիչ հարց։ Այսպես օրինակ Արցախյան մի գյուղում ես զբաղվում եմ խոզաբուծության, հանձնաժողովը ներկայացել է, անշուտ դուք տեղյակ եք, ովքեր են խոզաբուծությամբ զբաղվում ու մոտ ինչքան գլխականակ կա եւ այլը։ Եվ ես հրաժարվում եմ ձեզ ասել, որ ես իմ կենթանիներին իմ խոզերին բաց եմ թողել։ Մի խոսքով կա չհասկացության, ինչու՞ չէ նաեւ իրար, այսպես ասած, խափելու, ստելու պահ։ Ուրեմն մենք այդ այցերի ժամանակ հենց արձանագրելու ենք այն փաստերը, որոնք մենք հենց տեսնենք այդ պահին։ Ասենք մտնելու եք ինչ որ գյուղ, եթե գյուղում բաց թողած խոզեր են լինելու, մենք հենց այդ դեպքն ենք արձանագրելու։ Այսինքն արդեն փաստն ենք մենք արձանագրելու։ Արդեն դե եւ համայնքի ղեկավարի հետ միասին եւ ասենք համայնք սպասարկող անասնաբուժնի հետ միասին եւ իհարկե անասնատիրոջ ենք կանչելու ու մենք արձանագրելու ենք փաստը։ Ինչ տեսնենք այդ ենք արձանագրել։ Մինչ այժմ, մինչ հանրաժողովի ստեղծումը եւ մինչ այսպես ասած ձեր ստուգումները սկսելը հանրապետության շրջաններում չեն եղել նման դեպքեր, որ դուք տեղյակ եք եղել եւ կանչել եք տվյալ ֆերմերին զգուշացրել, տուգանքը նոր եք մցրել այս երևույթին։ Իհարկե, նման դեպքեր շատ եղել, մենք շատ ենք զգուշացրել մեր գյուղացիներին, մեր խոզավությամբ զբաղվող ֆերմերներին ամեն ձևին եւ բացատրական աշխատանքներ է տարվել նրանց հետ, բայց ասենք արդյունքը չի եղել, էլի բաց էին թողնում։ Իհարկե, այդ դուգանելու փաստը միշտ էլ կար, միշտ էլ կար էինք դուգանեինք մարդկանց, բայց նույնից եմ ասում, մեր նպատակը այդ չէ, դուգանելը չէ, մարդկանց դուժելը չէ։ Ուղղակի նույնից եմ ասում, այսքան բացատրական աշխատանքներից հետո եթե չկա այն ցանկալի արդյունքը, եւ նորից եմ ասում, ահագին աճ է գրանցվել հոզերի գլխականակը եւ ափսոս է նման գլխականակը կորցնել եւ գյուղացիները պայելով վնաս կենալ, որպեսզի պահպանենք այդ գլխականակը, որպեսզի հենց գյուղացիները համապատասխան իրենց չարչարանքի եկամուտներ ստանան։ Այսինքն այս ամենը անում է իշա մեր խոզաբույսներին։ Ինչու՞ չէ նաև իշա սպառողներին։ Իհարկե, իշա սպառողներին, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ իրենք մաքուր սնունդ են օգտագործում, եւ իհարկե մեր երկրի իշա մեր երկրի տնտեսության զարգացման։ Բարոն Արսամյան Գիտեք, որ երկար տարիներ է ինչ վարում եմ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարը, բազմից եք եղել եւ հաղորդման հյուրը ձեր խորհուրդներով օգնել եք ունկնդիրներին, ֆերմերներին եւ այլը եւ այլը։ Նշեցիք, որ ավելացել է խոզերի գլխականակը, միջդեռ տարաբնույթ սեմինար խորհրդակցություններում ֆերմերները դժգոհում էին, որ չեն կարողանում զարգացնել խոզաբուծությունը։ Որն է պատճառը, որ միանգամից այդքան ավելացել է աջակցությունը ֆերմերների, այսպես ասած, ավելի կերյակ լինելը։ Ասեմ, պետության կողմից աջակցությունը ֆերմերների միշտ էլ եղել է, կոնկրետ թե խոզաբուծության ոլորտում, թե տավարաբուծության, հանրապես անասնապահության ոլորտում միշտ մեր գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրվել են արտոնյալ վարկեր, դրանից բացի նաև կառավարության կողմից իրականացվել է մի շարք ծրագրեր, օրինակ, ասենք, կենթայիների արհեստական սերմնավորում ծրագիրը եւ այս տարի մենք այդ ծրագրի մեջ ընկր ընդգրկել ենք նաև խոզերի արհեստական սերմնավորման իրականացումը, դա լրիվ իհարկե նորություն է։ Չնայանում էին ասենք խոզերի արհեստը, բայց այս տարի առաջին անգամ պետական ծրագրով մենք իրականացնելու ենք նաև խոզերի արհեստական սերմնավորում։ Մինչև հիմա մենք իրականացնում էինք դա խոշոր երջանասունների մոտ, որը իհարկե դրանից բացի կոնկրետ դա ոչ խոզաբության տավարավորության մեջ Մենք ունենք ծրագիր ֆերմերներին տոհմային կենթանիներ ենք տրամադրում, այսինքն վաճառում ենք մեր տոհմային տնտեսներից, բայց այդ կենթանիների արժեքի 35%-ը սուբսիդավորվում է պետության կողմից։ Իսկ մնացածը արդեն 3 տարվա ընթացքում նրանք անտոկոս վարկի ձևով փակում են այդ գումարը, որը մեծ աջակցություն է ֆերմերներին, եւ այս իրականացվելիք աշխատանքներով մենք իհարկե արձանագրել ենք հաջողություն, կոնկրետ մթերատվության բարձրացում, եթե ասենք 2007 թվականին 10 տարվա 11 տարվա այդ կտրվածքում նշենք մեկկովի միջինկատ նատուությունը եղել է 1500 լիտր, ապա հիմա Աթեն մեկկովի միջինկատ նատուությունը ասել է համարյա 2400 լիտրի։ Դա մեծ առաջընթաց է։ Իհարկե մենք հիմա ուզում եք նաև աշխատանքներ իրականացնենք խոզաբուծության մեջ, այսինքն խոզերի մթերատվության բարձրացումը, որտեղ տարիների ընթացքում, եթե տոհմային գործ չի իրականացվում, ապա այդ ցեղը այլասերում է, ինչպես ասում են, այլասերում է եւ մթերատվությունը ընկնում է։ Հիմա մենք իրականացնենք արեստական սրեմնավերում ներկգրենք բարձր մթերատու ցեղի վարազների խոզերի սրեմնահեղուկ եւ այդ Հայաստանից կա այդ հա հա հիմա Ուրեմն ես նշեմ որ այս աշխատանքները իրականացնելու համար մենք հայտարարում ենք մրցույթ եւ ասենք օրինակ անցյալ տարի մրցույթում շահել է Ագրոսերվիս ընկերությունը Հայաստանից եւ այդ ընկերությունն է իրականացնում այդ աշխատանքները որոնք այդ Սևնահեու կներ են կրում արտասահմանից եւ արդյունքները իրոք կան համոզիչ են եւ հիմա դա իրականացնենք խոզաբուծության մեջ Կոնկրետ գլխականակի աճը ինձ թվում է նաև այս տարիներին, եթե ասում ենք մենք բացատրական աշխատանքներ եք իրականացրել կապված խոզերի հիվանդությունների հետ, ցանկալի արդյունքի չեք հասել, բայց նաև պետք է ասենք, որ եղել են արդյունքներ։ Արդյունք եղել է, որտեղ ահագի մարդիկ արդեն լավ գիտակցում են, որ հիվանդությունից հրկելը դա միայն պահվածքի ձևի փոխումն է, այսինքն փակ պահվածքի են անցել։ Ուղղակի երբ գլխականակի նույնիսկ ասում ավելացման հետ ավելանում է նաև ռիսկերի այս աստիճանը եւ այդ իսկ պատճառով մենք սկսել ենք ավելի ակտիվ միջոցառումներ ձեռնարկել, որ เป զի խուսափենք հիվանդություններից։ Կոնկրետ ավելի շատ աֆրիկական ժանտարտ հիվանդությունից, որովհետև մյուս հիվանդությունների նկատմամբ մենք կանխարգելիչ միջոցառումներ ենք իրականացնում, այսինքն վակցինացիա ենք իրականացնում կենթայիներ, որը իրականացում է նաև պետության հաշվին, որը նույնպես աջակցություն է ֆերմերներին։ Պարոն 20-ամյա հանդիպման սկզբում նշեցիք, որ չկան կանխարգելիչ միջոցառումներ, այսինքն, եթե կենթանին հիվանդացել է աֆրիկական ժանտախտով, ապա հրկության ոչ մի ելք չկա։ Ինչու՞։ Որտեղ աշխարհում այսօր չի մշակված ոչ բուժման, կան չէ հիվանդություններ, որոնք հանրապես չեն ենթարկվում բուժման։ Չկա բուժման մեթոդ, չկա կանխարգելման մեթոդ, այսինքն այս հիվանդությունը այս պահի դրությամբ ամբողջ աշխարհում անբուժելի հիվանդություն է։ Եվ վերջին հարցս թեպետ թեման կլինի խոզերի աֆրիկական ժանտախտը գյուղնախարարության կատարած աշխատանքները հանձնաժողովը ձեր գլխավորությամբ, սակայն ինձ մի այսպիսի հարցել է հետաքրքրում, Նշեցիք, որ խոզերի արհեստական ծերունավորումը դա կլինի նորություն Արցախի հանրապետությունում։ Ունեք խանապատում տեղակայված տոհմային կայան, որը պատկանում է ում։ Խնաբադի տոհմային կայանը դա պետական, որ մեր համագարկում գյուղնախարության համագարկում գործող տնտեսություն է, որը հավատարմային կառավարման է հանձնված այսօրվա դրությամբ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիծ գործող Agroarts ընկերությանը կարող եք ստեղծել նաև հատուկ խոզերի համար կայան Իհարկե, հնարավոր է ստեղծել, բայց այսօր մենք դեռ աշխատանքները բավարարում ենք նրանով, որ արհեստական սերմնավորում իրականացնենք։ Արհեստական սերմնավորումը կիրականացվի առանձին ֆերմերների մոտ, այո։ Բոլոր ցանկացողների մոտ։ Եվ ինչ խոսքով ավարտենք մեր հանդիպումը, պարոն Արստանյան։ Ես ուզում եմ վերջում նշել նաև, որ անասնապահությունը լինելով գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկը, որը, ասենք, գյուղացիների, ֆերմերների մոտ շուրջ տարին ապահում է եկամուտ Դա շատ կարևոր ճյուղ է, դա միշտ պետության շադրության կենտրոնում է։ Այսօր իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, նույնիսկ եմ ասում, դա վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարն է, դա արհեստական սևնավորումն է։ Այս տարի մենք կսկսենք մի նոր ծրագիր՝ անասնապահական ֆերմաների ջրարբիացում, էլեկտրաֆիկացում, ասինքս որովհետև այսօր առանց նոր տեխնոլոգիաների դժվար է կայացնել ինչ-որ ոլորտի զարգացում։ Սակայն եթե անասնապահական ֆերմայում բացակայում նկատում է էլեկտրականության արկայությունը, ջուր չկա, իհարկե նոր ինչ որ տեխնոլոգիաների մասին խոսել ինձ թվում է ավելորդ է։ Այսինքն պետության կողմից իրականացում են մի շարք ծրագրեր ուղված անասնապահության զարգացմանը, ուղղակի ես կցանկանայի, որ մի քիչ անասնապահության զբաղողների ցանկացողների թիվը շատ լինի։ Իհարկե, անասնապահությունը շատ ծանր ոլորտ է, որտեղ ունի ոչ Կիրակի, ոչ շաբաթ, ոչ ցերեկ, ոչ գիշեր, բայց ամեն դեպքում նորից եմ ասում, դա այն ճյուն է, որը գյուղացու համար շուրջ տարին ապահովում է եկամուտ, ապահովում է բարիք։